Mm, dobar dan svima, ovde je Strahinja. E, sada radimo treći deo čitanja e, knjige Josefa Goebbelsa Naci soci. E, stigli smo do stavke proletarijat i radnička klasa. Pa ajde da nastavimo. Dakle, ako razumem dobro, NSDAP je proletarska stranka pod vodstvom buržuazije. Vidim kako razmišljati isključivo u granicama poredaka koji će ubrzo izumreti. Nemačka koju mi želimo nadvladava sve te zastarele koncepte. Mi nismo ni buržuazija, ni proleteri. Koncept buržuazije je mrtav, a oni proletarijata neće se više nikada uzdignuti. Mi isto tako ne želimo to što imamo danas u obliku srednjeklasnog sveta, kao što ne želimo ni ono za što se bore e, židovi i njihove sluge, marksističko-proletarsku budućnost. Mi želimo Nemačku radničke klase. Šta to znači? To znači da želimo Nemačku u kojoj su rad i dostignuća najveći moralni i politički standardi. Zbog toga smo radnička stranka u najiskrenim smislu toga pojma. Jednom kada dosegnemo snagu za upravljanje državom, Nemačka će biti nacija rada, država radničke klase. To su divne reči, ali recite mi što je iza njih, ili vi u stvari koristite prazne fraze i nerazređene poluideje. Niti najmanje, moji prijatelji, nemojte me pogrešno shvaćati. Nemačka budućnosti bit će reorganizirana do samih temelja pogrešno je verovati kako je srednja klasa mogla napraviti preustroj. Uzmemo li u obzir kako je ona stup države protiv koje će preustroj biti usmeren. Tačnije srednje klasa Nemačka današnjica. To naravno ne znači kako članovi srednje klase ne mogu pomoći pri izgranji nove Nemačke, ali e, istorijska uloga srednje klase je završila i mora ti će proizvesti kreativnu snagu nove, mlade i zdravije klase. <clears throat> Biće zamenjena mladom klasom, nećemo reći proletarijata, jer je to ureda nemačkim radnicima, već radničke klase. Ta radnička klasa uključuje sve što radi za Nemačku i prema njenoj budućnosti mišiće i intelekt. Mišići će biti vođeni intelektom, a intelekt će osigurati konsekventnu podršku danu kroz kreativnu snagu odreda sa zadatkom izgradnje nove nemačke države. Ovo poverenje mišića i intelekta prisilit će radnike obe stranke na ujedinjenje. Dok god židovi čine vodstvo nemačkih radnika, oni će koristiti zablude internacionalnog kako bi zamaglili crtu razdvajanja nemački mišići vođeni nemačkim intelektom rezultiraju jednim putem prema slobodi. Nemački radnici inteligencija. Ujedinite se. E, sledeća stavka internacionalno i nacionalno. Drugim rečima, želite uzraditi internacionalizmu marksizma sa nacionalnim sa nacionalizmom nemačkog socijalizma? To je bilo pitanje. Drugim rečima želite uzrtiti internacionalizmom marksizma sa nacionalizmom nemačkog socijalizma. Upravo tako, napokon smo se počeli razumeti morate mi odgovoriti na jedno pitanje. Ako ste uvideli da neprijatelj, nazovimo ga židovi, kapitalizam ili kako već, misli i osjeća internacionalno, ta se sigurno ne može boriti protiv njega dru drugačije nego internacionalno. Rezultat takve borbe bit će internacionalni socijalizam koji će razmrskati jednom zaovek internacionalni kapitalizam. Vidim, prijatelji, mogu govoriti dok mi lice ne poplavi, <laughs> a sve će ostati isto na kraju. Naprosto ne možemo raščistiti jedni s drugima. Pokušajte razmisliti logično. Pod broj 1. Naravno da smo uvidjeli kako neprijatelj internacionalno prebiva na leđima evropskih naroda. Gotovo nikakav kapital više nije ostao Nemačkoj nacionalnim rukama željeznice, rudnici, tvornice, novac, zlato. Nacionalna banka sve je pretvorena u dionice koje su pohranjene u sigurnim židovskim bankama u Londonu i New Yorku. Ali papiri tih deonica sami su po sebe bezvredni. Oni neće polagati ta, e, tračnice, neće kopati ugljen, neće stvarati e, krah ili namirnice, te neće stvarati niti održavati cene. One služe samo za odvrćenje interesa kada bismo imali pravu nemačku državu, sve nemačke deonice u židovskim bankama. Bile bi proglašene nevažećima i bezvrednima. Bile bi tretirane kao komad papira, što oni jesu. Te bi se u Nemočkoj proglasila vladavina nacionalnog rada. Dok god mi nemamo takvu državu, moramo biti pod blagoslovom Deus Colonia, Nema nacionalnog blagostanja, niti nacionalnog kapitala koji pripadaju narodu, već je sve pod upravom internacionalnog sindikata banaka. Nacionalni kapital ne radi za nas na internacionalnoj sceni, već pre hijene internacionalnih financija rade sa njima internacionalno. Pod broj 2. Borba protiv svetskih sila naravno mora biti vođena internacionalno, te bi bilo iznimno kratkovidno od nas kada ne bi u svakoj zemlji podržavali svaki pokret koji se bori na istome frontu kao i mi. Ali cilj te borbe nije nikada ni u kojem obliku Svetska republika socijalizma tako nešto nije nikada postojalo, nikada ni neće. To postoji samo u umovima židovskih izdajica, radničke klase, te pogrešno zavedenim nemačkim radnicima. Pravi cilj je uspostavljanje nove nacionalističke socijalne države takođe dajemo malo ili ništa za ujedinjenu internacionalnu borbu naroda protiv internacionalnih financija, previše je barijera za takvu internacionalnu komunikaciju i suradnju. Internacionalni kapital takođe nije tako brzoplet da porobi sve ljude i nacije na isti način u isto vreme. To se sve događa korak po korak, tako da se niti jedna nacija ne izjenjičava sa nekim prošlim slučajem, već svaka veruje kako se još uvek može održati pokoravanjem i smekšavanjem sve dok i za tu naciju ne postane prekasna, te bude progutana molohom kapitalizma. Hmm, interesantan epitet moloh. To je hmm, paganski bog jevreja koji bi u hrišćanstvu bio okarakterisan kao djao. <clears throat> I nadalje, moj prijatelju, mi nemamo vremena čekati sve druge, mi smo na rubu našega posljednjeg konačnog kolapsa, te u ovoj situaciji nije ništa gore nego računati na pomoć drugih koji nam nikada do sada nisu pomogli i verovatno nam neće nikada pomoći ni u budućnosti. Na što možemo računati je načelo Bog pomaže onima koji pomažu sami sebi. Pod 3. Ako nastavite govoriti o internacionalizmu socijalizmu, vi samo dokazujete kako, usp... kako niste uspeli shvatiti niti najosnovnije temelje nacije i ljudi. Nema velikog koncepta države i socijalizma koji je ikada vodio internacionalnome. Um, ehm, vodeće načelo prošlosti nije mešanje, nego različitosti i razlike. Tako je uvek bio i uvek će biti. Borba odlikuje ljude i nacije, a svako ko se odbija boriti je udešen. Možete reći kako je to strašno, to je onako kako je, moramo to shvatiti, boriti se, povest, to jest istorija je oblikovana večnim zakonima prirode, a ne pomirljivim marksističkim frazama. Priroda voli različitost, ne jednako list... Priroda voli različitost, ne jednolikosti. Ona ne želi homogenu kašu čovečanstva, nego je čovečanstvo sastavljeno od mnogo različitih ljudi i rasa, među kojima će najjači uvek držati svoje protiv slabih, lepo rečeno. Mi smo prepoznali ovu činjenicu te smo spremni delovati sukladno tome sa namerom da pomognemo nemačkoj naciji iskovati oružja koja treba u borbi za opstanak na zemlji, kako bi se mogla braniti u ovome svetu borbi i triumfa jačega nad slabi. Zbog toga mi pozivamo na nacionalizam. Sledeća stavka, proizvodnja i nacionalizacija. To je sve dobro i u redu, ali to su sve samo reči. Sada ključno pitanje, kako zamišljate rešenje socijalnog problema? Znak pitanja. Hajdemo do dna pitanja, što je priroda socijalnog problema. 17 miliona radnika je na bezuvetnoj milosti kapitalizma, koji ima potpunu kontrolu nad svim sredstvima proizvodnje. Prilično marxistički, te su oni prisiljeni prodavati svoj vlastiti jedini kapital, njihovu snagu rada za najmanju moguću cenu. Iz toga razloga se pravom, sa pravom se osjećaju odbačenima od društva, kako god ga nazovemo, ljudi, država ili narod, koje šutke, to jest čutke, podnosi situaciju pod takvim okolnostima sigurnost ljudi propada, te oni postaju podeljeni među dve frakcije. Jedna koja želi vidjeti državu zaštićenu, te druga koja želi ići protiv nje. Kroz takvu unutarnju podelu ova je nacija eliminirana kao snaga posljedica u veličanstvenoj lestvici povesti, to jest istorije. Rješenje socijalnog problema nije ništa više ni manje nego socijalna reintegracija dela populacije. Njezino odlučno uključivanju u sve oblike političke i gospodarske važnosti, te na taj način reintegracija našega naroda na veličanstveni put istorije. Zbog toga mi zahtevamo, pod broj 1, sve što je priroda dala ljudima, zemlju, reke, planine, šume, prirodne resurse na zemlji i po, i po njome vazduh. Sve to u osnovi pripada narodu kao celini, ako to i ko posjeduje, tada on mora biti skrbnik narodnog vlasništva, te mora biti dovoljno pouzdan da narod i država mogu računati na njega. Ako loš upravlja posedima koji su mu povereni ili pak suprotno od općeg narod, opšteg dobra za većinu, tada država ima pravo oduzeti mu vlasništvo te ga vratiti narodu kao celini. Od broj 2. Dokle god su ljudska snaga, talent, inovativnost, poduzetnost te dosetljivost važni, produkcija ostaje u rukama individualaca. Država osigurava kako svaka produktivna osoba, bez obzira dolazi ili njegov izražaj kroz mišiće ili intelekt dobiva najveća moguća dobra i profit od proizvodnje. Pod broj 3. Proizvodnja koja je u svoji biti potpuna te ne treba dodatne snage, talenta, ino, inovativnosti, poduzetnosti ili dosetljivosti, prevozi komunikacije, polozi sindikati i tako dalje, vraća se državi sa time niz proizvodnje zatvara puni krug te ponovo svakoga radnika odgovornog u tome krugu. Stavljajući ovaj sustav u praksu oslobodit ćemo se, osloboditi, osloboditi ćemo, izvinjam se, hrvatski je zaista smešan jezik. Stavljajući ovaj sustav u praksu, oslobodit ćemo proizvodnju iz okova nadničarskog ropstva. Rezultat će biti slobodan narod i slobodno gospodarstvo u slobodnoj zemlji, nacionalnoj zajednici. Sljedeća stavka parlament i političke stranke. Zar je zbog toga potrebna nova stranka? Zašto niste samo uzeli platformu neke postojeće parlamentarne stranke? Siguran sam kako bi vas oni rado podržali. Ha, vjerovatno imate pravo. Svakako bi svaka politička stranka podržala nas, ako bi im to značilo osvajanje miliona glasova. Smešno je to što oni baš u ovom momentu nisu imali milion glasova, ali ovo je štampan 1932. Tako da imali su, izvinjam se ali mi ne dajemo mnogo pozornosti prikupljanju glasova i parlamentu. Mi ne želimo samo podržavati našu platformu u Reichstagu, mi je želimo ostvariti. To je ono po čemu se razlikujemo od drugih stranaka. Drugi zagovaraju platforme, govore, debatiraju, sakupljaju glasove, te prikupljuju parlamentarnu podršku. Mi svoju platformu želimo pretvoriti u stvarnost. Mi ne verujemo mazanje očiju parlamenta i stranaka. To je samo veliko poslovno duženje za iskoristavanje snage i rada nemačkog naroda, parlament je poput zujeće pčele u nemačkoj košnici, javne zalihi i javna dobrobit su zloupotrebljeni. Iza toga svega su židovi koji pomiču svoje šahovske figurice, tako da oni govore, glasaju i prikupljaju za njih parlamentarnu podršku, te oni sami drže uzde vlasti u svojim rukama. Ako žele bilo što od nas, Tada smo mi slobodni, suvereni ljudi koji svoju volju izražavaju kroz izabrane predstavnike. Ali ako mi želimo nešto od parlamenta, tada smo samo rulja. Zbroj svega ovoga jeste ono što se naziva demokratija. Ne, prijatelju, mi nikada nismo očekivali da možemo nešto postići na takav način, niti ćemo i kada usmeriti naše nade na parlamentarne akcije. Upravo suprotno, mi isključujemo dan kada će nemački narod rastrgati ovaj ne, nemački sustav. A tada, šta očekujete kao zamenu za ovaj sustav, to jest za ovu vlast? mora postojati neki oblik vladavine. Ako vam želite parlament, morate ponuditi nešto bolje. Što bi to bilo? Samim pitanjem počinje sledeća stavka. Diktatura i udružena država. To imamo danas od Aleksandra Vučića. Diktaturu i udruženu državu koja ga podržava. je nula diktatura i udružena država. To je već odavno dokazana činjenica u prošlosti. Kako bilo koja mlada, svrhovita stranka koja je uklonila korumpirani bolesni sustav, proglasila državu i njezina sredstva snage svojim vlast, vlastitima, dobro, bolesni sustav proglasila državu i njezina sredstva snage svojim vlastitima, dok god je potrebno za uspostavljanje. Kroz sredstva diktature vodine kroz samosvesnu odgovornost, preduvjete neophodne za potpuno osvajanje države te njezino prelijevanje u nove zamisli. Isto će biti i u našem slučaju. Kada jednom preuzmemo državu, država će biti naša. Mi i samo mi ćemo biti ne, e, njeni odgovorni predstavnici. Čak i ako danas u borbi protiv korumpiranog sustava mi jesmo i moramo biti stranka, ne naravno u smislu parlamentarnih stranaka, u trenutku kada sustav propadne, mi ćemo biti država, tada ćemo reorganizirati državu prema našim načelima. Mi želimo osloboditi Nemačku, to je sve. Hm. Veliki deo nemačkog naroda već je postao toliko materialističan i kukavički da se njihovo dobro može ostvariti samo protiv njihove volje – To je sve u redu i dobro, ali čak i vi morate prihvatiti kako diktatura ne može biti trajni državni oblik. Nešto mora doći nakon toga. Naroda da, misli smo i na to, te učini naše namere poznatima, niti u kojem slučaju ne nameravamo isključiti narod od moći. Mi samo želi, želimo urediti uvete koji će osiguravati našim ljudima stalni opstanak na ovom planetu na ovoj planeti. Hrvati pričaju planet kao muški rod. Na ovoj planeti. Kada budu jednom takvi uveti osigurani i oređeni, naš je posao obavljen. Tada ćemo imati nacionalno socijalističku državu kakvu želimo. Stranački parlament demokratije biće zamenjen gospodarskim parlamentom nacionalno socijalističke države – Njegovi članovi bit će izabrani od svih nemačkih radnika u suglasnosti sa načelima opšteg prava glasa, ali na takvim izborima ljudi se neće deklarirati prema određenim parlamentarno-demokratskim strankama, već prema profesionalnim gildama, s... ovdje ima gildama sedam, vratno greško u pisanju, gildama stvarajući nacionalno društvo temeljito organizirane profesionalne gilde osigurati će svakome nemačkom radniku prava koje su mu dodeljenja vrednošću njegove volje rada te odgovornosti prema državi. Gospodarski parlament bavit će se isključivo gospodarskom politikom, a nikako politikom države. Ovdje ima dosta gramatičkih grešaka, negde promašen zarez, negde stavljen bez razloga. Tačno se vidi da je ovo prevodio skinhead. Njegov partner na vlasti je Senat. Sastoji se od 200 pojedinaca koje diktator odabire iz svih slojeva i profesionalnih gildi, te koji sudeluju u svim poslovima vezanih za državu. Tih 200 osoba predstavljati će elitu čitave nacije, podržavati će državu svojim savjetima i delovanjem, te će biti postavljen doživotno u slučaju smrti nekog od njih ostali odabiru zamenu. Kancelar će biti odabran od članova Senata. On snosi potpuno odgovornost za unutarnju i vanjsku politiku, to jest stranu politiku Rajha, te je spreman žrtovati čak i svoj život ako to bude potrebno za ostvarenje tih političkih ciljeva. Kancelar bira svoje vlastite ministre i osoblje, on takođe preuzima i potpuno odgovornost za njihovo delovanje, te stoga nepotrebno spominjati kako ih može angažirati ili otpustiti po želji. Da li je vrhovna osoba država u ovakvom sustavu predsjednik ili monarh bit će tada sasvim nevažno. Kancelar je onaj koji je važan, te možete biti sigurni kako ćemo vidjeti da je reč o hrabrom i poštenom čoveku. Sljedeća stavka rati pacifizam. I tu ćemo završiti ovaj deo. 17. strana, ostalo je još šest, dakle to ćemo vratno završiti ili u sledećem delu, da, ostaće još jedan deo, dakle ukupno četiri dela, Sljedeći deo će biti malo duži, možda 30 minuta. Ovaj će da ima oko 20 i, i, i 3. Tako da to bi bilo to. Što se tiče ovog dela, u sledećem delu nastavit ćemo u stavki rat i pacifizam.